God staan op in die hemelse vergadering. Tussen die hemelse wezens lever hy uitspraak, hoe lang nog zal jullie onrechtvaardige beslissings ver in die godeloosis bevoordeel. Sela, laat recht geskiet aan armes en wese, verdedig die zaak van die hulpeloose en behoeftige, bevrij die armes en die behoeftiges, verlos hulle uit die greep van godeloose mensen. Maar hulle weet nie en verstaan niet. Hulle lewe in duister terwyl die fundamenten van die aarde skud. Ek het wel gesê, julle is goede, seens van die allerhoogste. Maar nee, julle sal sterf soos een mens, soos enige maghebber sal julle val. Kom, we God, en oordeel die aarde, want al die nasies behoort aan nie.